ліхтарі над озером не горіли, і він йшов майже в повній темряві. Вітер ущух, небо було чисте й високе, безмежне, зорі холодні, колючі й байдужі. До того байдужі аж щем прокочувався по серцю. Мерехтів засіяний розгубленою за віки чумаками сіллю чумацький шлях а місяць висів над деревами, наче об'їдена до шкоринки скибочка жовтої дині. В його пам'яті скрипіли чумацькі ярма, гримигали половії, ішли безмежним степом, і він ступав поруч з ними. На грудях у нього висів шкіряний гаман, у якому лежав дозвіл на проїзд, та висіла за плечима ручниця гнулася, як спина хижої лисиці ковела, і тепчак хвилями котився до обрію, де мріли три високі могили. Кружеляли над головою під орли, і байбак свистів у густих травах. Мідний, вичищений куяльницьким піском казан горів на возі, як ще одне сонце, і співав на останньому возі лінивий козак Чіп. І не було у Василя нікого в цілому світі, тільки степ та підорли та половії і казан на возі. І так йому було від того добре, так славно та легко на серці. Чіп співав, що його чекала дружина. Казали хльорка й потіпаха а Василя не чекав ніхто. Його домівка тут, під високим небом. Он мріє при долині байрак, там випряже воли, виріже з верболозу сішки для казана. Василь Васильович кліпнув очима. Він стояв під вербою над озером. Зітхнув одіпхнувся рукою від верби, побрів стежкою вгору. Здивувався, що нахимерило таке. Мабуть, нахимерило через те, що думав про степ і почувався самотнім і загубленим на вічній дорозі життя. Як близько раптом майнуло у його голові людина од обох раней. Вона завше поміж них, між мукою, пеклом у серці і вічною тишею, між веселим кипінням і тихим вітром, що пригорне траву на горбочку. Як безглуздо поспішати до трави. І чого це зі мною сталося? Саме зі мною. Хто ж тоді такий я? Що за людина? Сталося тому, що жив тільки Іриною, її любов'ю власною любов'ю до неї. А чи не було це помилкою жити тільки любов'ю до іншої людини? Цього не знав, на це не міг відповісти. Тоді був щасливий. Отже, щастя, хвилини, які прожив у любові. і в цю мить подумав, що поза тим жив ще чимось і жив реально, зводив у мріях будинки з чорними дахами, креслив на ватмані лінії, і це було цікаво, і, мабуть, буде цікаво й далі. А хто він? Людина, яка так і не визначилася за життя. Але хіба всі визначаються? Та й може оця його захоплюваність. Оця відсутність постійного образу себе, який треба підтримувати все життя в інтересах власної персони, і є його визначеністю. Власне, зараз це його також не вельми обходило б, якби не розумів, що мов би, починає життя спочатку, і що надалі потрібно утримати себе від помилок, які робив раніше. В цьому не був впевнений. Є люди, які, роблячи помилки, не повторюють їх.